Good morning. No, ako po ay uh, lumalaki pa. Palipat-lipat kami ng school, no? So, bali apat yung aking elementary school. At isa sa mga issues lagi, pag bagong salta ka, bagong lipat, ay naghahanap ka na lugar mo. Naghahanap ka ng, well, kaibigan, or grupo, kung saan ikaw ay accepted. It's always an issue kung ikaw ay bago. So, naghahanap ka ng puwang, no? space. At that time, habang wala pa yung space na yon, habang wala pa yung kaibigan na yon, ang feeling mo ay anong feeling? Nag-iisa, hindi kasali. Ano, naglalaro yung mga kaklase mo, hindi ka nila ini-invite. Kasi ano, hindi ka pa kilala or something, no? Wala kang lugar. At sometimes ang buhay ay parang ganyan, no? Ikaw ay out of place. Sino ba rito ang mahilig ma-OP? Ang mga, minsan may mga tao na ang feeling nila lagi, sila ay OP. Out of place. Ibig sabihin, manipis yung adlang balat, sila ay ano, sensitive. At feeling nila out of place sila. Sometimes, sinasadya yan, pero sometimes, hindi naman sinasadya. Sometimes, feeling mo lang yon no? Kasi dahil sa mga circumstances. Sometimes, gumawa ka talaga ng mga bagay para mainis sa'yo ang mga tao. You made a mistake. And so, therefore, ikaw ay ni-reject Nangyayari ba yan sa atin, mga kapatid? Ha? Sa magkakapatid, ah, kami magkakapatid, four boys kami, no? Hindi ko alam kung bakit ganun ang aking personality. Ako yung OP sa aming apat. Yan. Magkakampi sila. Yan, tatlo. Ako, ayon sa akin, tiwa. Lalakad <laughs> oh. ako mag-isa, no? OP. Tampo-tampo mo no. Yan. Yan. Kaya ko mag-isa. Kahit wala kayo. Parang ganun ang feeling. Pero lonely yan. That's, a, that's the loneliest feeling. Yung hindi ka kasama. Kayo ba? Napit niyo na ba yun? Sino ba rito nakakaramdam ng ganun? Ha? Nararamdaman niyo ba kayo niyan? Ha? Do you feel like that now? No. Good for you. Okay. Sa opisina, ewan ko ba, ewan ko ba, ba makinga sa trabaho minsan, pa, feeling ko wala akong ka-close doon, ano. Kasi wala na yung mahangin na kaibigan ko. Ang kaibigan ko doon si ano, eh, Pastor Bob. Bob Monta. Eh ngayon, wala na akong ka, talagang ka, yung pwede kong i, ipakita yung bituka ko. Alam niyo ba yun? You know, you can open up, maski yung baho mo kahit saan tanggap ka pa rin. That's a rare. Kung makakita kayo ng ganong kaibigan, that's a rare treasure. Dapat huwag niyong itapon niya. Kung meron na kayong problema, ayusin niyo dahil very rare ka makakita ng kaibigan na ganyan. Sinasabi ko sa inyo, I'm 45 years old, bihira lang makakita ng ganyan. Okay, so treasure your friends. Pero hindi yan ang point. Ang point natin dito is when life Ah, dahil sa buhay, tayo ay parang naitipwera. Kuha nyo? Parang na-out of place tayo. What are we going to do? Okay? So, tayo lahat ay tumayo. We're going to study uh, Genesis 21. Magsimula tayo sa verse 8 hanggang 21. Pupunta tayo ngayon sa, usually sa kwento, ang kinakapihan natin, yung bida. Pero at this time, we're going to look at yung parang kontrabida. And we will identify ourselves with yun na disadvantage. Okay? So let's try to find out kung anong gusto sabihin ng Panginoon sa atin. Genesis 21, to 21. I will read and then you will read after me, no? the following verse. Sabi, The child grew and was weaned, and on the day Isaac was weaned, Abraham held a great feast. And she said to Abraham, Get rid of that slave woman and her son, for that slave woman's son will never share in the inheritance with my son Isaac. But God said to him, Do not be so distressed about the boy and your maid servant. Listen to whatever Sarah tells you, because it is through Isaac that your offspring will be reckoned. Early the next morning, Abraham took some food and a skin of water and gave them to Hagar. He set them on her shoulders and then sent her off with a boy. She went on her way and wandered in the desert of Beersheba. Then she went off and sat down nearby about a bow shot away, for she thought, I cannot watch the boy die. And as he sat there, there nearby, he began to sob. Lift the boy up and take him by the hand, for I will make him into a great nation. God was with the boy as he grew up. He lived in the desert and became an archer. Together, while he was living in the desert of Paran, his mother got a wife from Egypt. From Egypt. Tayo pong lahat ay manalangin. O Panginoon ng mga inaapi Panginoon, kayo po ang mangusap sa amin so that we might have strength, Panginoon, kung kami naman ay makaranas sa mga bagay na nagpapababa ng aming paningin sa aming sarili And yet, O God, meron kaming lugar sa inyo. We pray, Lord, that you speak to us and we pray in Jesus' name. Amen. Opo na po tayo. Okay, medyo depressing itong ano na to, no? Itong passage na to, tama-tama lang dahil ako'y depressed, kaya sama-sama na tayo magiging depressed. Okay. So, ang kwento na ito, ang, ang ang history na to is not about Abraham per se, but about Hagar and his son, her son. Sino ang anak ni Hagar? Si, si Ishmael. Yan. So, alam niyo background, di ba? Why why did Ishmael came to be? Bakit nangyari na dumating si Ishmael sa buhay ni Abraham? Paano nangyari? Dahil may pangako ang Panginoon kay Abraham nung kakaroon siya ng anak He was 90 years old. <coughs> si Sarah ay 10 years, no? Siguro 80 years old. So, gusto nila magkaanak. So, nag-adapt sila. Pero yung adoption, no, galing sa binhi ni Abraham. So, ang kanilang, ang kanilang traditional, ano, may slave yung, na, yung misis, so bibigay niya second wife ng kanya husband, wife number two. Yung anak, i-consider na galing sa number one, misis number one, right? Yun ang tradition. And so it happened. Yun ang plano. So, nabuntis yung slave, si Hagar yun. Gusto-gusto naman ni Abraham magkaanak, okay lang sa kanya. Okay? And therefore, na, nagkaanak siya. So, mahal na mahal ni Abraham yung kanyang panganay. Think about it. Panganay pala si Ismael, no? Okay? And then, sabi ng Panginoon, mali yata yung plano nyo. Dapat, huwag kayong gumawa ng gano'n. Dapat, ano, hinintayin nyo ako. Hindi sila naghintay, no? And so, nangyari na nangyari, nagkagulo, nagkagulo-gulo, no? So, nung nabuntis na si Hagar, naging mayabang na siya. Ha? Parang sinasabi niya, ako na magiging number one. What number one? Wala na ka na. Kasi ikaw ay baog ka. Wala kang silbi. Siyempre, pinaglaban naman ng hari ang kanyang karapatan. Of course, di ba? Pinaglalaban niya yung kanyang karapatan. Ikaw, may kasalanan nito. Diba? Ah, may kasalanan si... Sino sinisisi ni Shaira? Abraham, ikaw, ikaw, ikaw may kasalanan. Yan. Kaya palisin mo yan. Mayabang na yan. yan. Eh, si Abraham, eh, ano pala ito? Yakuza. O, oh, Yakuza asawa. Eh, mahal na mahal niya si Sarah pala, no? Di ba? And so, pinaalis niya si Hagar. Dito oh? mo. That was the first time. And this is the, this time is the, is the second and it's the final time. So, what's the point? Ang point dito is, kaya lang naman dumating si Ismael dahil na rin sa pagpupusig ni Sarah. Now, si Sarah ang nagpapaalis ngayon. Dito na ngayon. Porque nanganak na si Sarah, ah, wala na yung mga dati. Ala na yon, erase. Okay? So, let's look at it, no? Yung mga detalye. Alam niyo po, yung bahay namin noon ay bahay kubo, no? At ang sahig ay gawa sa kawayan. Alam niyo yung kawa, kawayan, di ba? Ano ba meron sa sahig na kawayan? Merong Merong ventilation. Bakit may ventilation? Oo, may mga space, di ba? in between. And sometimes, pag naka, nakahulog ka ng piso, pasensya ka na kasi ang hulog niya pa ganun, hindi pa ganyan. Kaya pag na ganun siya, saan siya pupunta? Doon sa ilalim. Sometimes, life is like that. Ang tahig na ating tinatapakan ay hindi solid. Sometimes, yung natapakan natin ay hindi floor, kundi ano, faith. Kaya tayo nahulog. We, are, we fall between the cracks. Ito ang kwento ng mga taong nahulog between the cracks. Yan. Tamang-tama para sa akin to. So, let me share with you how how God has uh, spoken to me through this passage. There are many ways for people to fall between the cracks, to be out of place, mawalan ng lugar. Maraming paraan. Dito sa passage na ito, marami. Okay. Number one, pwede kang mahulog o mawalan ng lugar kung ikaw ay nagkamali. Verse 9. Okay, naglalaro na. Nag, merong ceremony of win. Ano ba yung win? Yung, yung ano ba yung winning sa Tagalog? Ah, inaawat na, di ba? Ano ba yun? Yung inaalis na sa breastfeeding. Ilan taon kaya ito? At age 2 or 3. Yan. So, pag inawat na, meron term doon sa pangkasinan eh. Yung hindi ka na pwedeng sumusot. Okay? sa nanay mo, siyempre. Yun. Eh. Pwede ka pa sumuso sa bote, pero yung sinatawag dito, yung wala pa namang bote nun, di ba? Okay, so time na para hindi ka na magdede sa nanay mo. So, meron ceremony. And it, so, ito na. May ceremony. Andiyan na, naglalaro si Ismael at saka si si Isaac. O pinaglalaroan ni Isaac, o ni, ni Ismael si Isaac. Now, I don't know kung paano pinaglalaroan niya. Either kinakawawa niya, o natutuwa lang siya, kasi yung ano dito, yung word na ano, ano bang pagkasabi dito? Sarah saw that the son whom Hagar the Egyptian had born to Abraham was mocking. Ito ang translation ng NIV. Sa Tagalog, ano? Pakibasa nga, verse 9. Okay, nakikipaglaro. Yung word na nakipaglaro or mocking, ang root nun ay kapareho ng ng root word ng Isaac. Ang Isaac, ang ibig sabihin ng Isaac ay tumawa siya, di ba? Tawa. So merong katuwaan. So parang dito, pinagkakatuwaan ni Ismael si si Isaac. Nga, anong klaseng katuwaan? Cruel na katuwaan? Innocenting katuwaan? O normal na katuwaan? Now, we don't really know. This is the interpretation. Yung marking na yan, yun ang, yun ang choice ng translator. Doon sa Tagalog, hindi ganun kalala, di ba? Nakikipaglaro lang. Whatever, innocent man ito or may motive man ito, ang tingin ni Sarah ngayon ay threat. Natitreten o kawawa ang kanyang anak na si kinakawawa ang anak ko. Kaya sabi niya, hindi pwede yan. Kailangan paalisin itong si Ismael. And so Ismael made a mistake. Whether it was an innocent mistake or whether it was a deliberate mistake, it was a mistake. Sometimes it makes mistake. Tama? Amen? Nagkakamali tayo. Aminin na natin yun. Huwag tayong mag-deny na nagkakamali tayo. Kung nagkamali man tayo, and sometimes may consequence yung pagkakamali na yun. You are rejected. Justified yung rejection dahil mali ka nga. But sometimes, nire-reject ka, nagkamali ka, pero innocent mistake, or an honest mistake. Nevertheless, you're still busted. Busted ka pa rin. Kanya, it happens. So, pwede tayong ma-OP kung tayo ay nagka-mali. Yan. Pangalawa, pwede tayong ma-OP kung tayo ay ang tingin sa atin ay danger, dangerous. Yun na nga ng tingin ni Sarah kay Ismail. Ano magagawa mo ron? Ang tingin sa'yo ay threat. Nasa ano kasi yun eh, nasa isip. Siguro, threat din dahil reminder si Ismail ng mistake ni Sarah. Kasi sino ba ang may mistake dito? Kay Sarah eh. Sa totoo lang, di ba? Sino dapat sisihin dito? Si Sarah. Si Sarah ang dapat sisihin. Pero tina mo ang kanyang pagkasabi. Ha? Nung nagsusumbong na siya. Abalisin mo itong ano? Itong slave woman. At yung kanyang anak. Sapagkat ang anak ng slave woman na ito ay hindi maaring makiagaw sa inheritance. Eh, kaninong idea ba yung anak ng slave woman? It was all her idea in the first place. Sometimes you are not acknowledged. Unjustified. Unjust yun, ano? Napipil nyo na yun, napipil ni, ano, ni Ismael. Ni Higat. Okay? Ang tingin ni Sarah kay Ismael, threat siya, danger siya. Maybe ang personality niya talagang matapang. Ismael was really, uh, ano, Fighter, fighter talaga siya. Totoo naman na ang kanyang personality ay talagang palaban, di ba? Sino ba rito ang mga palaban? Sino aamin sa inyo na kayo palaban? Ha? Well, sorry na lang kayo. Kung masyadong yung pinapakita ang inyong personality na palaban, then yung perception ng mga tao sa inyo ay ayaw sa inyo. Threat kayo. Eh. You are rejected. Wala kayo. Lugar to eh. Nakuha, nakuha niyo? So you are perceived as a dangerous person. So wala kayong play. It happens also. Ano pa? Pag depressed ka, marami ka nakikita. Eh. Number three, you are out of place kung ikaw ay verse 10. Ano sabi nun? Yun nga, no? Get rid of that slave woman and her son. So that was an out-and-out -out rejection. Rejected. Meron akong binabasa na libro It's just a uh, science fiction. Kaya lang, feel na feel ko, no? Feel na feel ko yung nangyari sa isang tao. Hindi ko na nasundan yung story kasi na-feel ko na yung rejection. Yan. Bakit ako, iniitanin ko yung sarili ko, bakit ganun? Bakit ganun ang aking reaction? Hindi na ako nakiki-identify dun sa bida kasi yung bida, uh, nireject na yung isang karakter. Ang ano, yung sympathy ko, napunta sa doon sa tirinig. hindi rin sa bida. Pero hindi yun ang point ng writer. Bakit ganun? Tinitinan ko sarili ko. Bak bakit, bakit ganun? Bakit nakipag-identify ako masyado dito sa character na to? Nakita ko sarili ko na sensitive ako sa rejection. I really feel that, no? Because, yun na nga, lumaki ako na kaming magkakapatid. Ang magkakampi ay si Alan, si Edwin, at saka si Chester. Hindi naman pwedeng magsubong dahil kung magsusubong ako, eh lalo akong tatawanan, di ba? Yun. So, I said that, no? So, natuto akong ano, have to have fun by my own, no? Pero siyempre, nandun pa rin yung feeling na makipag-banding sa kapatid. Kapatid ko mga yun eh, di ba? Yeah, Ganun lang din talaga yun eh. So sometimes we fall between the cracks because we are rejected. Because maybe because talaga naman dapat tayong i-reject kasi ang, ang tingin sa atin ay obnoxious. Alam niyo obnoxious? Ha? Ano ba ibig sabihin ng obnoxious? English word 'yun, di ba? Ang ibig sabihin ng obnoxious, mabaho. Ikaw ay stench, ikaw ay uh, what, what word? bad odor. Minsan yung kay tatay ko may kwento siya, yung kaibigan niya o oh, hindi naman kaibigan, kasama sa trabaho, obnoxious. Nakakainis. May, hindi masarap kasama. Sa inis nila, magkakasama, bumawawi sila ngayon. Kaya habang natutulog yung kasama nila, kumuha sila ng, ng dumi ng tao at pinahid nila dito. Malit lang. Malit. <laughs> Kaya yon, nung nagising na yung taong yon, baho naman dito. Yan, nagreklamo na siya. <laughs> Wala silang sinasabi. <laughs> Buong ano, tawa-tawa lang sila. Ginawan nila ng joke. You are a stench. Pag ikaw ay obnoxious, ganun. Okay? Well, that's real. That's, that's what happened. They did it. Kasi practical joke yun nila eh. Alam naman, suntokin nila. Hindi naman nila masuntok. Kasama nila eh. Hindi yun ang point ha. Ang point lang dito, ayaw sa'yo. Because ang baho mo. Nakuha mo? Ayan. Yung personality mo ay mabaho. They don't like you very much. So you are rejected. Okay? Next. Ito pinakamasakit. Ito talaga pinakamasakit. Sometimes they fall between the cracks dahil sa verse 14. Ano sabi sa verse 14? Sa verse 11, sabi, The matter distressed Abraham greatly because it concerned his son. Ah, talaga nabagabag si Abraham dahil panganay niya to eh. Alam niya naman ang panganay. Special yan. Lahat ng klase ng blessings nandiyan sa panganay. At siyempre, mahal na mahal na rin ni Abraham si Ismael. Di ba? The son of his old age. Actually, regalo nga si Ismael eh. At tapos ito, this happened, nagkaroon ng problema at pumasok ngayon. Paano gagawin niya? Ngayon, nag-intervene ang Panginoon. sabi ng Panginoon, huwag kang mabahala. Okay, I will take care of him. Listen to your wife, sabi. No? I will make the son of the maidservant into a nation. Okay, ako bahala sa kanya. So, in the end, sa verse 14, anong ginawa ni Abraham? O di, pagkagising, walang kaalam-alam, ito si Hagar at saka si Simen, pagkagising nila, madaling araw, anong ginawa ni Abraham? Kumuha ng pagkain, food supply, konti, some food, sabi, isang ano, kantin, kanting malaki, kantin na gawa sa balat ng hayop, skin of water, ipinatong kay Hagar, o sige, alis na kayo. God bless you. This is ito ang pinakamasakit. Kahapon, ama mo. Ngayong umaga, pinalayas ka na. Kahapon, panganay ka. Ngayon, hindi ka na pwede sa, bah sa sambahayan ito. Nakuha nyo? That's the hardest thing. That's the hardest thing. Yung pinagkatiwalaan, sometimes you fall between the cracks when someone you trust fails you. Yung pinagtitiwalaan mo, binigo ka niya. Kuha niyo? Mahirap yun. And it happens. The one that you love the most, they expect the most, siyempre, di ba? Sabi nila, ang pinakamasakit daw na mararamdaman ay yung saktan ka ng pinakamalapit sa'yo. Tama ba yun? Yan. That's the risk. The one you trust the most, the one you love the most, the one you depend on the most, can hurt you the most. Mahirap. Hindi pinaliwanag. Yata, I don't think na pinaliwanag kay Hilgat at kay Ismael. Did, ano, kailangan ba nila ng paliwanag? Dapat, di ba? Palitin ka eh. Palitin ka sa bahay. Dati, doon ka nakatira. You know, paborito ka, mahal ka, and then, kinabukasan, palitin na lang kayo. Na walang paliwanag. So that, magre-rebelde ako niyan. If that happened to me, hindi pwede yun. May karapatan. I have rights, you know. Ah. <laughs> okay ba? Bahala na ang Panginoon sa inyo. Mahirap yun. Mahirap pahunin yun. And so it happened. So ang feeling ni Hagar at Israel, ang hirap talaga. So, pinil, nag-fail na naman si Abraham. Abraham is a person who fails many times. But yet God is gracious to those na na-fail ni Abraham. Kahit nagpe-fail si Abraham, sinasalo lagi na ni neighbor yung mga tinatamaan niya. Ako nyo? And sometimes we need that, no? Yung mga mistakes natin, ang sasalo nun, kasi tinamaan nyo na sa paligid, ang si Lord ang sasalo. Buti na lang. Okay? Next. When we fall, how do we fall between the cracks? Sometimes it is God's plan. Verse 12 to 13. Plano ng Panginoon na paalisin si Ismael and it hurts. Kahit lalo ng Panginoon, masakit pa rin. Naranasan na ba yun? Do you realize sometimes? Kasi may saying, ah, the safest place in the world is to be in the center of God's will. Meron kasabihan gano'n. Alam niyo ba yun? Ah, ang pinaka comfortable pinaka-safe, pinaka-ayos na, na, na lugar sa buong universe ay sa kalagitnaan ng kalooban ng Panginoon. That's the, that's the saying. Pero alam niyo ba, sometimes the most dangerous place in the world is to be in the center of God's will. Why? Tignan na lang natin ang ating Panginoong Jesus. Ano ba ang centro, ano ba ang will ni Lord sa Kanya? Noong nagpipray siya sa Gitsimane, Panginoon, kung pwede, alisin mo po ito, ano? But, not my will, but your will bidan. If we will honor you, it is the way to honor and glorify you, so be it, sabi ng Panginoon. So, ang will ni Lord ay ano? Pamatay sa krus ang kanyang bugtong na anak. That's dangerous. At kung ang anak ng Diyos ay nakaranas ng sabi nga, My God, my God, why have you forsaken me? Rejection yun ah, di ba? It feels like that and it happens. So, ito na naman, It happened kay Ismael. And it may happen to you. It may be bitter. So do not be bitter. May temptation to be bitter against God. Dahil nilagay ka ni Lord yan. Ayoko na. Ayoko na maging pagkasunod ni Kristo. I reject everything. Ah, mahirap yan. Diba? Kasi pinutol mo eh. Meron pang kasunod kasi. Huwag mong putulin dahil may will si Lord na maganda. Di ba sabi niya? Pero at that point in your life, bitter, mapait talaga. At baita. Yan. Kasi buwan mo. Uh, ah, when we went through all the experiences sa Legazpi City, may tendency to be bitter. Kaya lang, bago ako pumunta sa ano, bago ako pumunta sa Legazpi, naka-experience na ako ng bitterness eh. Ah, alam niyo ba kung sino? Yung Inis na inis ako. Yung marinig ko na yung boses niya, galit na galit na ako. Ha? isipin ko lang siya, yung kapatid ni Elaine. I don't know why, but uh, siguro nag-rebelde siya, naghahanap siya ng pag-ibig, whatever, kung anong ginagawa niya to destroy yung mga magandang bagay na binibigay at ginagawa sa kanya. Pag iniisip ko yung mga ginagawa niya, galit na galit ako. To the point. To the point na ang panlasa ko, mapait. Iisipin ko lang siya, mapait na yung panlasa ko. At inano ako ni Lord, Uy, mali yan, mali yan. Bitterness niya yan. Root of bitterness yan. You have to get rid of it. How do you get rid of bitterness? You begin to pray for the person who makes you bitter. Mahirap gawin yun. Ang feeling mo, parang hindi to. Eh, utos yun eh. It's not about your feeling. It's about God's will, di ba? Kumat, obey. Pag-pray. Pag-pray na ibig siya. Pag-pray na magising siya. Pag-pray na magkaroon siya ng katinuan sa isip. No? Maghiti siya sa kanyang mga ginagawa. Walang konsensya. Walang yak. Parang gano'n. Sa sigawan. Okay? Eh, hindi ko naman siya kapat eh. Brother-in-law lang naman. Kuha mo? Kuha niya? Okay. Eh, so, bitterness. Ayoko na yun. Kaya pagdating dun sa Legazpi, <laughs> ah, hindi na. No way. No way. I will be bitter. I will, I will be hurt. Masasaktan ako dahil ako'y tao lamang. Di ba? May tugo at lamat, di ba? Nasasaktan. Yan. But I will not be bitter. I will, I will bring everything to the Lord. I will do What God said me to do, I will be good to you, even if you're not good to me. Parang gano'n ang nasa isip ko. By God's grace, malaki ang growth naming mag-asawa doon. Ang daming growing. Maganda rin pala yung ano eh, yung dinalagay ka ni Lord, binababad ka ni Lord sa sa halos malulod ka na situation. Keeping your head above the water. Ah, yun may space So if God has placed you in something that makes you bitter, be rejoice in the Lord. Because God is doing something in your life. Huwag kayo maging bitter. Do not rebel, but cast yourself sa kamay ng Panginoon. And here, ito po ang nangyari kay Ishmael. Ang will ni Lord was that he will be cast off. He will be rejected. Ayaw ni Lord na magsama si Isaac at saka si Ishmael. Ayaw ni Lord na lumaki sila na merong konti kung sino talaga ang panganay. Ayaw ni Lord na may endanger ang kanyang future plan. At so, kahit masakit man ito, no, they have to go. So, bitter. Hindi maganda. Is that happening to you? Ha? Is that happening to you? Do not be bitter. Okay? Bakit? Sunod, verse 14, yeah, verse 14, ayun na, nandun na sila, at ano ang binigay na provision sa kanila? Konting pagkain at konting tubig. So, sometimes we call cook ang provision <clears throat> ay hindi enough. It always happens. Hindi laging tapat. Mula bata hanggang tumanda, ang pangarap ko lagi ay maging sapat ang provision. But it always happens that the needs are greater than the provision. Always. Sino ba rito ang sobra-sobra ang provision? Taas kamay. Puutang ako sa kanya. ha? Kakainis, no? Yung gasol. Nadagdagan ng 350 kada kilo. Yung pamasahe, dati 8, 9 na. Hindi, 8 ang sabi. Yung tricycle, dati 7, ngayon 8 na. So, pag tatluhan, kasi pag isa lang ako, eh, tatluhan lagi bayad ko. Dati, 20 pesos. So, 8 times 3, magiging 24. Putal. May putal pa. Kung problema pa ako, maghahanap ako ng 4 na piso. Yeah, oh. At iniisip ko itong mga anak ko, itong lalo na itong bunso, no? Ano kaya paglaki nila? As God has been faithful to me, kasi may article, alam niyo ba si tatay noon, kumuha siya ng article, tumulat siya, meron siyang mga uh, alalahanin tungkol sa amin. Kumuha siya ng article, at wala pa ako noon, siguro ipanganay pa lang, si Alan pa lang pinanganak. Nagsulat siya ng isang article, ano kaya mangyayari sa anak ko? Well, what, hap- what, hap- what happened to us? We were able to finish college by God's grace. Miracle yun. Hindi namin alam kung saan nangyari yun, paano nangyari, but it happened. May kanya-kanyang pamilya na kami. At God takes care of us. Dahil sa prayer ng, ng, ng tatay, ganun din, God will take care yung kanyang mga apo dahil sa kanyang mga panalangin noon. And ask, I pray also. Di ba, hindi ko na makikita, patay na ako later. But God will take care of them. Tama ba yan? Yes. God will take care of you. Kahit marami akong halalahanin ngayon, God will take care of you. And you have to be strong in the Lord. Yun lang naman ang pwedeng pabawas sa inyo. Wala akong papapanan sa inyo, wala akong lupa. Hindi ako tulad ni Lolo. No, wala ako, pato. Lupa sa pato, meron. Courage and strength. Strength in the Lord. That's what I can live with you. Yeah. Okay? God moves circumstances. Supplies, provision, those are not adequate, are not enough. Tapos, verse 14b, no? Ano nangyari dito? Sometimes we fall between the cracks na out of place tayo kung 14. Pagala-gala tayo at wala tayong tiyak na pupuntahan. We are wandering. We have no clear direction. When we don't know where we are going. Do you know where you're going? Meron kanta, do you know where you're going? Do you like it? Ah, ah. Anong kanta yun? I don't know. Ha? I don't know. I don't know. <laughs> Luma na yan. Meron pa isang kata, Moon River. Moon River. I had a mind. I'm crossing inside the bay. Ala, yung sini na yun, si Huckleberry Finn yun eh. Yung magdi-drift lang sila, kung saan lang sila agusin ng ano, ng Mississippi River, doon sila nakabot pa, doon lang, ganun lang ang buhay. Ganun ba ang buhay? Mahirap yun. You don't know where you're going. Mahirap talaga yun. So, kayo mga lalaki, lalaki, tayo. Kayo, men, the men, the young men, and the young boys. Lalaki, tayo kayo, tayo, tayo, tayo, tayo, tayo. Uy, tayo, lalaki ka, tumayo ka. Yeah, if you're a man, if you're male, It is your responsibility to seek direction from God so that yung mga babae magtitiwala sa inyo ay may maaasahan direksyon. Amen? Okay, una. You need to get direction. Pag wala kayong direction, yung umaasa sa inyo ay kawawa. Patay. O, Kayo mga babae, Naghahanap ng lalaki, maghanap kayo ng lalaki, merong direction from God. Do not choose just any one. Mahirap. Of course, meron kayong free choice. You can choose the person that you want na walang direksyon. Pwede naman mangyari yun eh. Pero, tandaan mo na, pag yun ang pinili mo, ay asahan mo na yun. Kung saan kayo pupulutin, bahala na. O, di ba? Yun yan. Okay. That's it. So, when supplies don't last, when we don't know where we're going, when we are sent away, when everything is gone. Verse 16. Naubos na. Ubus na ubus na. When the water in the skin was gone. Dumating na ba kayo sa puntong wala na kayong makukuha? Dumating na ba? Totoo? Yung talagang walang, walang, walang, walang, walang, walang, wala na? O meron pa rin, kahit konti? Ha? Dumating na ba kayo doon? O, oh, hindi pa naman eh. Wala pa. Meron pa rin. Pero, sometimes, Katulad ng nangyari dito, wala na talaga. Naghihintay na lang na mamatay. Ang hirap nun. But hindi sinisiro ni Lord. Si Lord, dinadala lang tayo sa point na marahal, malapit na mag-zero. Pero hindi pa rin. Meron pa rin. One time, uh, ah, 1979, ah, Pasko, yan, parang tanda ko pa noon aga Christmas vacation, uwi kaming ano, magkapatid, yung panganay ako. Eh may balak pala, may balak na alam ko na, alam naman ng kapatid ko na may balak na na maghanap ng bahay sa Pakita, sa Tampalok. Malapit din sa Moraita. Ayan. Di ba, baka, parang narinig ko, pupunta yata doon ngayong Christmas. Hindi, uwi na tayo. Ayaw ko makipag-date, debate sa kanya kasi nag-aaway nga kami. Eh. Kung ano yung gusto niya, at kinontra ko, pipilit niya talaga yung kanyang ano. Kasi siya ang ah! panganay. Tama ako. Yan. Ay, di ko na kinontra. O oh, sige, uwi na tayo. Yan. Sakay kami pantrangkol sa Project 8. Roosevelt. At pagdating namin sa bahay sa Dagupan, yun na nga, totoo. Walang tao na doon sa pakita sa Sampalok at wala na kaming pamasahe. 1979. Kaya ang ginawa namin, naghagilap kami ng pera, naghanap, meron pa ba pera dyan? Alam nyo, alam nyo, meron kaming, ano, meron kaming uh, pencil, lalagyan ng pencil, pencil case ba yun? May piso yun eh. Pati yun, hindi nakaligtas sa amin. <laughs> Yan, tapos umiram kami dun sa pastor, sa kapila. Kapitbahay namin yung pastor. Pamatay, hindi kami intindi. Sa bagay, nahihiyari kami yung diretsohin. Wala kami pamatay. Hindi ko alam kung anong ginawa namin. Uh, ang pamasahin namin, mulat enough lang para kami dalawa ay makarating ng organeta. Yun lang pera namin. Sumakay kami ng pantrangko, nanginginig. Tapos makikipag-debate ka pa, sudyante kami. Bakit? Tapos na. Bakit? Porque ba bakasyon, hindi na kami sudyante. Tapukin ko itong konduktor natin. Eh. Bakit ah? Kailan ba ako uuwi? Pag may pasok? Siyempre uuwi ako pag bakasyon. hindi ako uuwi na may pasok. O, ganun ba? Eh wala eh. Aga, ano lang talaga eh. Taga Montaneta. <laughs> Tapos nakiusap kami sa konduktor, sinabi namin, kulang pera namin <laughs> dalawa. Hindi, yun lang dialogue na yun. Sa utak ko lang yun. Hindi ko talaga sinabi. Alam mo naman, di ba, nakikipag-usap ako sa sarili ko. And so it happened. So, by God's grace, tinat siya na Panginoon. Wow, grabe. Okay, ganito gagawin natin. Hindi ko kayo titikitan. Ah, hintayin natin. Sana, swertehin kayo. Walang inspector hanggang Urdaneta. So, ang ticket nyo galing Urdaneta hanggang Manila. Yan. So, yun. Pray, ka, pray kami ng pray. Pray <laughs> ko. Ayun na. Ganun nga nangyari. Nakarating kayo pakita. Hindi ko na sinisip kapatid ko, ikaw kasi. Hindi ko na ginawa yun kasi inis na inis na ako. Pero relief na relief naman ako na nakarating kami ng mali. Yun, yung ganun ba? Yung ganun klaseng situation. Yeah, diba? at the end of the line, and you want to you want to give up. But uh, hindi pa rin, buhay pa ka pa rin, di ba? Napipil mo pa rin yung gutom. <laughs> okay? So yun. So what happens when we fall in between the cracks? What's the good news? What is the good news? Isa lang naman ang good news dito eh. Ha? Sa dinami-dami ng mga negative na nakita natin, meron isa. Ano yon? Di narinig ng Panginoon, di ba? Narinig ng Panginoon, si Hagar at saka si Ismael na umiiyak. Grabe, umiiyak na, no? The boy crying, Hagar crying, Verse 19, ano sabi? Okay, ang ginawa ng Panginoon ay God opened her eyes and she saw a well of water. Habang siya'y umiiyak, yung balon nandoon habang ikaw ay miserable, habang ikaw ay feeling depressed, habang feeling mo ikaw ay walang lugar, God has already provided a place for you. Meron kang lugar. God has a place for you. Yun po ang message dito. The people who are not supposed to be part ng mga hindi kasali sa Panginoon, may lugar sila, kasali sila. Kuha nyo? Si Hagar, si Israel, they, they were not supposed to be part of the covenant. Parang accident lang. But even though they were part of a mistake, even though they were part of sin actually, no? Meron pa rin silang lugar. Because God honors His Word. God honors His Word. Ang Word ni Lord ay, siya ay gracious. Tama? And sabi niya, isasama ko yung mga hindi dati kasama. So, kayo po ay nasa isang situation or circumstance that you feel that you have been rejected or out of place or whatever, kung ano man yung nararamdaman mo. With God, meron po kayong to God. I want to encourage you to look to God dahil meron kayong halaga. You are important. God wants to bless you and God wants to bless others through you. Kayo po lahat ay, yun ako, let's pray. Panginoon, buhay kayo, mayroong ginagawa at kinikilos. Aware na aware sa mga circumstances ng aming mga buhay. Sometimes, Lord, ang aming mga situation ngayon ay bunga ng aming mga desisyon na mali. At karapat-dapat lang doon na we will suffer the consequence. Basta sa so, disease talaga na ma- mahirap, masakit, at halos hindi na namin kaya doon. But sometimes, Lord, yung situation namin ay hindi bunga ng aming sariling desisyon, kundi decision ng ibang tao, Panginoon. And we suffer the consequences ng kanilang mga decision, Lord. And he'll try to feel bitter and angry and rebel, Panginoon. Kaya, hinihingi namin, Lord, ang inyong rescue. We ask, Lord, that you be gracious to us, na yung grace ninyo, ang kamay ninyo, Lord, iparanas niyo sa amin, ipadama niyo sa amin, ipakita niyo sa amin, Lord. We want, Lord, yung pangako ninyo na mangyari, na yung covenant ninyo, Lord, na He will bless us and to make us a blessing. Mangyari in our time. Whatever we're going through, Lord, I pray na makita namin, Lord, mabuksan ang aming mga mata sa mga ginagawa niyo, what you are doing around us. We thank you, Lord, dahil ang aming Panginoong Jesus, Lord, ay dumaan na sa pinaka matahol, pinakamasidhing experience to die on the cross. At so, hindi siya stranger Lord sa aming nararanasan. <clears throat> sa rejection namin, sa mga suffering namin, sa mga paghihirap namin, Lord. Hindi siya stranger doon, Panginoon. At hindi rin kami magiging stranger, Lord, sa rescue at sa salvation, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na merong kabuto, kabuluhan, merong purpose, lahat, everything that happens in us and around us and through us. Hinihingi na Lord ang liwanag ng inyong presensya, ng inyong glory, ng inyong kabanalan, Lord, na mapuno sa aming buhay. Ito po, Lord, ang aming hinihingi. Gawin po ninyo sa pangalan ni Jesus. Amen.